Oče náš i žije se na nebesi, do světice i mě Tvoje, do přijde cárstvo Tvoje, da bude našom kultúrnom prostredí zvykne sa prehlásiť, že spočíva okrem slovanských aj na kresťanských základoch. Naša ústava okrem historického odkazu Veľkej Moravy explicitne spomína cyrilometodské duchovné dedičstvo. Práve bod, keď nám na Veľkú Moravu bolo z Byzancie prinesené kresťanstvo, vidíme ako zlomový historický okamih na úsvete našej kultúry – a čo tvorí esenciu kresťanstva v niekoľkých vetách, ak nie modlitba očenáš. Modlitba, v ktorej, ak ju, úplne, ak ju úprimne prežívame, sa vnútorne obraciame k Bohu Otcovi a v ktorej formulujeme svoje základné životné snahy, presvedčenia, hodnoty, vlastne celú životnú filozofiu v kocke – Práve tejto modlitbe sme sa začali venovať v predchádzajúcej relácii s názvom Očenáš v cykle relácií o sviatkoch moderne. Konkrétne v zložení dvoch diskutujúcich emeritného evanilického farára Michala Zajdena, ktorého tu opäť srdečne vítam. Všetkým prajem príjemný a požehnaný večer. ahoj Michal. Ahoj, Peter. A emeritného, poviem aj ja takže emeritného, emeritného akademického psychológa Petra Marmana, ktorý je práve pri slove. Spoločne tu vítame poslucháčov Slobodného vysielača, e, či už nás počúvajú dnes, v sobotu 15. novembra 2025, alebo, zoznamu, alebo zo záznamu v bližšej či vzdialenejšej budúcnosti. Keďže modlitba Oče náš má úctyhodných 2000 rokov, Máme za to, že to, čo si tu budeme dnes hovoriť, čas tak skoro nepremení na prach, že Michal? <laughs> No, e, takže špeciálny srdečný pozdrav do budúcnosti. Áno, na vás sme tu my v minulosti čakali. No a v neposlednom rade pozdravujeme aj do štúdia v Banskej Bystrici, e, kde nám nenápadne robí technickú podporu Boris, Goro, Boris Koroni, bez ktorého a jeho týmu by tieto relácie neboli. Ak však počúvate predsa len v súčasnosti a chceli by ste nieč- sa niečo spýtať, je to možné prostredníctvom mailovej komunikácie na adrese studiozavináčslobodnyvysielač.sk Toľko by som povedal k úvodu a ja by som rovno pokračoval, Michal, ak dovolíš, e, trochu by som zrekapituloval to, čo sme si hovorili v prvej časti a potom by sme pokračovali. Tak sa eh, páči. Ako, rela, eh, ako názov relácie vypovedá očenáš, teda, tak sme sa začali venovať očenášu. Aj keď je to teda pár veršov, ale teda je čo hovoriť. Eh, v prvej časti minulej relácie sme sa venovali hlavne teda spôsobom, akým je možné pristúpiť k tejto modlitbe. Diskutovali sme Eh, viaceré teda možnosti. Eh, jednou z nich bolo, že teda, ja som to tak spomínal v tej minulej relácii, ak si spomínaš, že teda je ju možné chápať dnes už po tých 2000 rokov tak úplne vyprázdnene. Spomínal som to na príklade, eh, ja neviem, mena, že posvedca meno tvoje, že, že to je vlastne, môže to byť vyprázdnene chápané tak, že to je vlastne už len, že keď sa teda bavíme o Bohu, aby sme sa bavili s nejakou náležitou úctou, ale že vlastne za tým menom nie je nič ďalej a aj to posvedcovanie, to tam je. To sa len tak akože prehliadne, že, že to má byť také skrátka s úctou. Takto sme si rozobrali celý, celých tých 8 veršov, ak sme teda, ak dáme teda bokom ten úplný záver, v ktorom sa teda líšia evangelické verzie od, od katolických, tak e, takto sme si prešli všetkých tých 8 a e, sme si tak povedali, že ten obsah už dnes môže človek a častokrát je to tak, že ho vlastne chápe pod vplyvom e, hedonisticko-konzumnej spoločnosti alebo filozofie a už také tej materializovanej doby, že to tak chápe vyprázdnenie be, be, bezobsažne, bezfarbisto vzhľadom teda k duchovným reáliám, že si tam nepredstaví teda tých anielov a hierarchie a tak ďalej, že sú to už vlastne len také abstraktné princípy. To sme sa venovali teda nejakú časť, potom sme si hovorili o spôsoboch, že ako je možné e, a čo, a čo treba teda rozvíjať, ako je možné sa, sa teda modliť a čo teda treba rozvíjať. Zhodli sme sa na tom, že určite to treba prežívať e, citovo, aby to nebolo len také mechanické odriekanie. A diskutovali sme potom teda o tom, že e, akú úlohu tam má, má poznanie, teda že čo, aké poznanie si pripojím teda k tým veršom. Očenáš je teda písaný jednoduchým jazykom, takže mu rozumie aj bežný človek, ale napriek tomu e, môže byť veľký rozdiel v tom, že čo si pod tými jednotlivými jednoduchými pojmami pripojí nejaký človek, ktorý sa tomu venuje alebo snaží sa tam bádať a, a človek, pre ktorého to zostane len v tých pojmoch, ktoré tam uvedené sú. No a hovorili sme si, že sa ide takými dvoma základnými cestami, že ak e, sú tie pojmy len také e, E, nie sú dostatočne teplé, že nie sú to také uhlíky, z ktorých človek postupne prikladaním uhlíkov e, rozširuje teda pahrebu, až sa tam, teda, až tam zblkne oheň, ale sú to len také abstraktné pojmy, také spráchnivné a studené, tak vlastne sa dojde k tomu, k takému obsahu, že nakoniec toho musí nevyhnutne zostať práve to mechanické odriekanie, ale ak sa ide tou cestou, že si človek e, k, to, k tomu, čo tam je napísané, povyvodzuje ešte všeličo, čo tam napísané nie je, ale z toho vyplýva a má k tomu citový vzťah, tak je to niečo podobné, ako keby si prikladal uhlíky do tej pahreby. No a je zásadným rozdielom, že či teda do pahreby človek prikladá žeravé uhlíky a pridáva ich tam, alebo si tam pridáva už teda studené kamene, také kamienky, tak podľa toho tá pahreba buď vzblkne alebo nevzblkne. Takže e, toto sme si hovorili, že teda sú dva druhy poznania a môže sa ísť dvoma takými krajnými cestami. A aj teda to vonkajšie poznávanie, ktoré máme vo svete, je teda takého dnes práve v, klasickej vede konvenčnej je práve také, že to poznanie im tak chladne, že je síce využiteľné prakticky, hoci nevždy, čo narastá ten pomer toho nevyužiteľného, ale to citové, to tam ako si vyprcháva a je čoraz chladnejšia tá veda. Naopak, ty si teda poznamenal, že, že radšej sa budeš pridržať toho poznania, kde je to citové, kde to je to, to teplé a horúce. Ja by som k tomu dodal, že v tom prvom teda nie je duša, lebo však duša to je to prevažne to naše citové. A keď tam nie je tá duša, tak čo tam potom je? Potom, potom sa stávame takými robotmi. No a my sa musíme teda snažiť, zvlášť pri modlitbe, aby sme tam teda tú dušu nejakým spôsobom udržali, aby bola s nami pri poznávaní. No a v druhej časti relácie sme e, si prechádzali, tak ten obsah sme si to už ukazovali tak prakticky na prvej časti očenáša, že teda čo, čo všetko z toho vyplýva, že kde by človek mohol hľadať práve e, kde by človek mohol hľadať to, čo tam treba podoplňať, tie doplnenia. Takže e, sme si tak, ja som tak len naozaj z rýchlika v záverečnej časti pospomínal tú prvú časť, ale podľa mňa nebude vadiť, ak si to prejdeme ešte raz. Čiže dnes by sme si mohli povedať práve to, že e, ako tie, prejdeme si také tie verše jeden po druhom, mohli by sme si obaja k tomu pripojiť, že čo tam my vidíme, s tým, že to poznanie je dôležité, aby človek mal takého druhu, aby, aby bolo teplé, aby tam tá duša mohla získavať prežitky, aby to nebolo studené. Tak e, tomu prvému ja som sa venoval veršu, teda očenáš, ktorý si na nebesiach. Som sa venoval teda dosť podrobne e, práve v tej prvej časti. Hovoril som, že teda je tam použitý pojem otec, namiesto nejakého abstraktného stvoriteľa alebo alebo teda hospodina Jehovu, e, že, že tam je naozaj vlastne takéto e, vyslovene osobné slovo, že to je teda v množnom čísle, že sú tam použité nebesá, sme hovorili, že dokonca v množnom čísle a že teda ak e, hovoríme o nebesiach, že čo si asi zhruba pod tým predstaviť, že prečo je použitá táto analogia, ale že to teda asi nie je myslené tak, že by to bolo to nebo, ktoré vidíme. Hovorili sme si o kontraste svetla, ktoré vidíme z neba, v kontraste k Zemi, kde, ktorú si môžeme ohmatať zmyslami, zažiť. A takže z toho vyplýva, že ak sú nebesia, tak je aj Zem. My sme tu na Zemi. To tam síce explicitne povedané nie je, ale teda z toho to jasne vyplýva, že tam je nejaká dualita. A to Otca oslovujeme smerom práve k tým nebesiam. Možno by si mohol, uh, uh, Michal, začať možno tým, že keď sa tak uh, podnetím, že, že ako teda církev hľadí na to, že, že v akom vzťahu je teda ten Boh k zemi, tak je asi logické, že tú, tú zem Eh, stvoril teda Boh, že to nie je, teda, že on by bol len na tých, na tých nebesiach a zem sa ho ako si netýkala. <laughs> Že? Tak skús niečo k tomu povedať, možno ty. Alebo teda k tomu veršu ako tak. Áno, e, tak ďakujem teda za slovo. E, vieš to, e, to vlastne oslovenie očenáš, ktorý si na nebesiach, alebo v nebesiach, tak to tiež by sme to sa tiež môžeme o tom baviť, že čo je lepšie, e, znamená, že ten, ktorý je náš otec, ktorý nás miluje a ktorý sídli aj celým tým svojim nebeským dvorom e, e, na nebesiach alebo v nebesiach, tak rozhodol sa, že stvorí túto zem a stvorí nás nás ľudí, pretože chcel, aby mohol naplno preuja, preukázať e, svoju lásku. Aby, aby tá jeho láska bola naozaj viditeľná, zjavná a naplno pôsobiac. A toto je vlastne, toto je vlastne zaujímavé, že e, myslím si, že hlavne v pravoslavnej cirkvi, ale majú to v podstate všetci kresťania, to majú E, samozrejme nejako rozpracované, niekto viac, niekto menej teda, že to bol ten dôvod, e, prečo je táto zem. Aby Boh mohol ukázať svoju lásku. Aby mohol mať partnera pre svoju lásku. Aby, samozrejme, lebo láska e, funguje len vtedy, keď nielen dávam, ale keď aj prijímam, samozrejme, lásku. Takže <clears throat> to oslovenie alebo ten úvod teda tejto modlitby, ktorú Ježiš nás učí, je, že chce nám povedať, že stala sa neuveriteľná vec na počiatku teda dejín, že Boh stvoril túto zem, pretože chcel, to, e, chcel tejto zemi a hlavne nám, špeciálne nám ľuďom, ale nejde len o ľudí nakoniec, preukázať svoju lásku. A vlastne ten Ježišov príchod potom a to, že Ježiš učí vlastne túto modlitbu, najprv apoštolov, potom uč, a cez nich teda učí nás všetkých, tak je, že nám chce pripomenúť, že tento vzťah je tu, že je osobný, že naozaj reálne existuje. A že keď my, ako si hovoril o tých žeravých úlikov, necháme roznietime tie žeravé úliky svojej duši a necháme ich pôsobiť a necháme, aby začali horieť, tak eh, zrazu sa nám, eh, zrazu sa nám ten náš otec zjaví v plnej, v plnej sile svojej lásky a svojej, svojej moci. A to je, to je úžasné na tej modlitbe. Vieš, my, kresťania, sa modlíme na 90%, a to od pápeža počnúc až po posledného nejakého úprimne veriaceho kresťana, že väčšinou naše modlitby vyzerajú tak. Ďakujem ti, Pane Bože, za to a za to. Ďakujem ti a samozrejme prosím ťa, pomôž mi a tak ďalej a tak ďalej. A e, je to všetko v poriadku, samozrejme, na tom nie je nič e, principiálne zlé. Ale je v tom akoby tak trošku e, zakodované to, že v tejto našej dobe proste máme kde si hlboko v podvedomí, že tak e, musíme niečo tomu Bohu dať, aby sme od neho niečo dostali, že to je taký ako keby bartrový obchod tu prebieha. E, my ho tak samozrejme nepomenujeme, samozrejme tí ľudia vedia vydávať úžasné svedectvo o, o svojej viere, e, väčšina tých ľudí, ale je to tam, vieš, v tých ďakovných a tých prosiacich modlitbách, tak daj a dám, vieš. <laughs> Ale Ježiš hovorí a učí nás, že otecná, očenáš, očenáš s hlbokou úctou, teda je tam ten, je tam teda ten plurál, plurál majestatikus, podľa mňa je to, tak, e, tak nás učí, učí, že je tu Boh, ktorý nás miluje. A že my keď sa modlíme, alebo keď sa začíname modliť, tak mali by sme, mali by sme vyjadriť tú úctu a bázeň, ale aj radosť. Toto všetko, všetko môže byť v tom skryté, že, že milujúci otec, ktorý sídli e, v tom svojom nebeskom kráľovstve, na tých nebesiach proste, so všetkými tými myriadami anielov a archanielov a ja neviem, či všetkých tých triád a skupín, ktoré tam má, tak e, má e, čas sa skloniť k nám a skláňa sa k nám, dokonca osobne sa k nám skláňa a mali by sme byť za to, e, za to vďační, teda, že to tak je. E, je tam vždy proste, e, a, a v tom je sila proste toho úvodu, toho očenáš. A samozrejme aj tých ďalších potom prozieb, tých prvých, tých prvých troch prozieb. No. Ale teda, aby sme, e, povedali sme si, alebo slúbili sme si, že sa pokúsime prejsť ten očenáš. <laughs> aby sme nezostali znovu iba na začiatku. Takže asi tak teda, no. Dobre. Uh, vedel by som k tomu aj k tej láske povedať také príklady, ale to teraz nebudeme odbočovať. Uh, povedzme, že tento verš ešte tak človeku pri, pri, prípada tak, tak prirodzene. A aj sme si hovorili, že prečo to začína rovno, teda otcom. rovno to, prv, je to prvé slovo. Uh, <laughs> pochopiteľne, lebo ak, ak teda ten otec nebude na prvom mieste, tak on nakoniec z toho vypadne, logicky. Čiže musí, byť, musí to ním začať. A som rád, že si aj spomenul tú úctu, že to je také dôležité, že aj tá, to, čo vyplýva z celého takého očenáša, to ladenie, vieš, že ako je, ako je podané to nie je to také rozkazovačné alebo nejaké oznamovacie. Je tam vidno, že e, sa obraciame na to otca a teda s úctou. Že to je niekto, ku komu máme aj bázeň, aj rešpekt, zároveň osobný vzťah. To nie, nie, nie, je, to, nie je to také, vieš, že len, len oznamovacie, že bartrový obchod len naozaj je tam celé to ladenie s úctou. A to je tiež dôležité si to povedať. Vieš čo, vieš čo prepáč, že teda ti no. skáčem do reči, ale možno že, možno, že to takto aspoň pre posluchačov sa viacej oživí. E, ale, ale, lebo stratil by som tú myšlienku. E, že zdá sa, že veľmi dobre e, to vystihuje Evangelium Jána, vieš? Ján, staručky Ján, keď píše svoje evanielium, tak e, vlastne opisuje e, e, alebo odkrýva v niektorých tých, v mnohých tých veršoch ten intimný vzťah, ktorý má Ježiš so svojím otcom. Vieš, tam sa to neustále opakuje. Ja a otec jedno sme. Keď ste poznali mňa, poznali ste aj otca. A tým ako keby pán Ježiš chce povedať, že, že však mňa môžete milovať. Keď máte problém milovať Boha, alebo mať vzťah s Bohom, tak so mnou vzťah môžete mať, ale ak máte vzťah so mnou, máte vzťah aj s ním. A e, tým, že Ježiš odchádza, e, tam niekoľkokrát je v tom, a však aj v iných evaniliach, že odchádza, modlí sa, rozpráva sa so svojím otcom, tak e, tam je to trošku tak odkryté, ako keby. Keď, vieš, keď človek sa e, zahlbí a zamyslí sa a číta si to evanelium, tak je to tam skryté. Tak prepač, že som ti teda... Nie, to, to, je, to, je, to je dôležité. To je dôležité. No, potom máme ďalší verš. Posveď sa meno tvoje. A začína problém. <laughs> A ten ja osobne považujem vlastne pre bežného človeka za najťažší, paradoxne. Hoci e, možno si práve bežný človek myslí, že ho tak ako, že, že je vlastne jasný, posvedca meno tvoje, ale keď to rozobereš bližšie... Povedz farárovi, že čo si bežný človek predstavuje pod pojmom posved sa meno je. Vieš, ja som, ja som vieš, v takom svojom, svojom, svojej bubline alebo v nejakom, e, nejakom skle, vieš, ako slon v porceláne. Ja, e, No, no, no, ja som to hovoril minule, že keď to úplne e, že to úplne vysaješ, že, že celú tú duchovnú skutočnosť a farbistu dáš preč, že, by, že tam nie je Vieš, že ty si fa, ako farár predstavíš, že, že, že e, posvecovanie, vysvecovanie. Hej? To je jedna vec. Druhá vec je, zo všetkých tých textov chápeš, ak za chvíľu si to budeme aj hovoriť, lebo som to slúbil, že, že som urobil nejaký prehľad, tak, tak zo všetkých tých textov vieš, ako je chápané to meno, že to nie je len také ako meno, <laughs> vieš, že ono sa vyskytuje vo veľa, vys- akoby vo veľa kontextoch. Jasné. A Eh, čiže eh, posveď sa eh, a meno tvoje, tak pre teba to musí byť veľmi ako farbisté a, a rovno to je aj, že, tam, že to je aj citová záležitosť, aj vôľová, lebo to je aj ritualizovaná vec a, a tak ďalej. Hej? A ešte naviac aj obsahová, lebo to meno sa používa aj akoby v obsahových kontextoch, že, že poznáš meno moje, poznáš moje meno, alebo že povedz mi svoje meno, alebo že ako sa voláš. Vieš, a to sú len také významy, e, ešte tie konvenčné, ale veci za chvíľu ukážeme. Takže ono vlastne, tam je celá tá plnosť. No ale bežný človek si tak povie, že no, ako som to hovoril minule, že, že úplne tak, akože tesne pred materializmom je to už také odšťavené, že, že si povie, no tak asi sa teda o tom Bohu máme rozprávať s úctou ale vlastne nevieme, čo to ten Boh je, to je taký princíp, ale keď už teda tak, tak s úctou. Mhm. A to je tak všetko, vieš, že tak eh, by som povedal, že len v takej... Mhm. Akože keď už teda hovoríme o Bohu, tak to hovorme s nejakým rešpektom, tak by som to nazval. Mm -hmm. A to, toto to je, to je vlastne už také vytmavnuté, že mm. posledné, posledné iskierky tam ešte nájdeš. Ešte tam nájdeš aspoň ten rešpekt. Áno, rešpekt je ho, ako, ako nič. A keď áno. už ho stratíš, že, že už si stratil rešpekt akože k tomu menu Božiemu, tak aj, a to potom samozrejme aj k Bohu, tak už ti vlastne nič nezostalo. Mm -hmm. Veď však ono aj preto to je to hovorené. Ale predsa len, vieš, že ja som teda urobil taký prehľad, že čo s tým menom. No to, to, tak čujme teda, lebo ja som tiež teda niečo rozmýšľal, ale uvidíme. No ja, ja, ja začnem teda tým, že budem hovoriť nejaké vybrané príklady. Dnes, dnes už to je eh, také jednoduché, eh, že máš napríklad stránku Biblia.sk, ďakujem tvorcom tejto stránky, lebo... Takže milá moja manželka, tak aby si videla, že uh, aj ty si k tomu prispela, tak teraz vieš, si musím prihrieť polievočku. Tak, vidíš, tvoja, tvoja manželka je na tom priamo participuje. Uh, tak robí to samozrejme jej kolega, ona není aj tyčkárka, ale je v tom veľmi, veľmi, veľmi silne zainteresovaná. Takže im špeciálne ďakujem, lebo to... Celá stále... biblická spoločnosť je v tomto gen... E, veľmi dobrú prácu odviedli, takže to Veľmi je... dobrú, lebo ja som to používal tie roky, rokuce, odkedy teda tú reláciu robím, teda tento cyklus. Uh mhm. -huh a mohli si kľudne, že tesne pred začiatkom relácie, vieš, ako som to pripravil, ako intenzívne som to používal. Totiž to, vieš, ja aj som si to tak predstavoval v tých starých dobách, keď, keď sa to tak prepisovalo, vieš, tak asi chcel, si chcel vlastne všetky referencie. No tak to si si musel pamätať a v podstate to vedieť na spameť, Jasne. pospomínať a potom ešte tam nalistovať a urobiť nejaké rešerše. No tak teraz, vieš, teraz dáš uh, vyhľadaj, dáš tam, že meno. Áno. A už ide, že teraz ti to rovno dáva po jednotlivých Áno. tých knihách. Koľko ich bolo? 700? <laughs> no, no veľa. Ale je to veľmi poučné. Je to veľmi poučné, lebo ono to malo aj nejakú genézu. Že ešte v starom zákone to meno sa tak používa tak ako, tak povedal by som relatívne konvenčne. Že naozaj ako, že to je meno niekoho a keď povieš, že v jeho mene, tak v jeho mene. Hej. Ale nový zákon to potom už akoby začal tak rozvíjať do rôznych strán. Ja si myslím, že ešte aj v tom starom zákone to postupne, postupne e, sa vyvíjalo, ale tam je to predsa len ešte v tých židovských textoch je to také konvenčné. Tak po, pozrieme sa, že, že ako to teda rozvinulo kresťanstvo, tak nie, niektoré vybrané príklady. Tak zoberme Matúša, tak tam máš napríklad, že všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Mm -hmm. To už je met metafora vlastne. Mm -hmm. Alebo v jeho mene budú dúfať národy každý, kto pre moje meno opustil domy alebo bratov, alebo sestry, alebo otca, alebo matku, alebo deti, alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom väčšného života. No, opustiť pre moje meno. Samozrejme, krst, krst je v mene Otca i Syna i Svetého Ducha. Ale hovoríš o Ježišovom mene. Teda ne, nehovoríš, ne, nehovoríš, ale Ježiš to hovorí, vzťahuje na seba tieto citáty Matúšove, ktoré hovorí. Áno, áno, však e, vieš, no. len, len, e, že keď už hovoríme o mene, že v akých tých kontextoch sa to meno jasné, dá použiť. No. Jasné. Takže to máme Matúša, poďme ďalej. Mm. -hmm. máme, poďme k Marekovi, ten je taký strohý, všetci vás budú nenávidieť pre moje meno, on má také dosť, dosť prienik teda s Matúšom. Lukáš, a, pretože veľké veci mi urobil ten, kto je mocný a sveté je meno jeho meno. No. Ja teda hovorím e, práve ten, tú ekumenickú verziu, len aby, aby sme boli v obraze. Tam je práve pekné na tom, na, na Biblii aj to, že na Biblii.sk, že vieš si pozrieť rôzne, rôzne verzie. Je 5 slovenských prekladov už no, teraz, vieš, no, takže... No. A samozrejme ja ako evanelik tak používam najviac náš. No, no však dobre, len... Ale no nič, však to, ja je iba, snažím, tak... to je iba poznámka. Ale nie, nie, správne, že v tejto relácii cituješ ekumenický preklad. Hej. Tak pre všetkých A... samozrejme. Ono, vieš, e, niekto môže namietať, že ti aj tie preklady, že nemusia byť presné. No nemusia, to je pravda. Mm -hmm. Ale na druhej strane, keď ty máš veľa takýchto referencií, tak e, vlastne tie potenciálne chyby prekladu Eh, relatívne dosť dobre eliminuješ. Vieš, že keď máš že meno použité naozaj, ja neviem, v stovkách referencií, tak už keď nie, pri niektorej to nie je presný preklad, tak už to začneš chápať, že tam asi... keď si ich čítaš... Ti to postupne upresňuje. No, Tak, čiže meno je svete. Tuto Lukášovi, ktorý to má tak najviac citovo, tak vieš, aj aj, to Má, aj tu Máriu tam spomína a ukazuje hneď od začiatku, čiže on je taký, povedal by som najviac taký umelecko-citový. No, máme tu, že, že blahoslavení ste, keď vás budú ľudia nenávidieť a vylúčia spomedzi seba, keď vás potopia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre syna človeka. Čiže to máme napríklad Lukáša, Ján, to je taký filozof, Eh, tým však, čo prijali a veria v jeho meno, <laughs> dal moc stať sa Božími deťmi. <laughs> čiže... Tak Jan, Jan rieši už trošku iný problém ako, ako tí prví traja. No. Eh, keď bol teda cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robí. Potom eh, pri vstupe do Jeruzalema Oče, osláv svoje meno a tu zaznel z neba hlas. Už som oslávil a ešte oslávim. Čiže meno sa dá osláviť, nielen posvetiť a byť sveté, ale aj osláviť. Vieš, že? O, o, o, sláva, to je špeciálny terminus technicus. Sláva Božia. No to všetko budú konať proti vám pre moje meno. Meno sa dá aj zjaviť, čiže v 17. kapitole napríklad zjavil som tvoje meno ľuďom. Mm Eh, alebo ohlásil som im tvoje meno a ešte ho ohlásim. Mm -hmm. Čiže to máme Jána. Skutky. Skutky to už je akoby iná kategória, to sme opustili Evanielia. Čiže vtedy bude zachránený každý, kto bude vzývať pánové meno. Uh, Peter hovorí, Kajajte sa a každý z vás nech sa nechá pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich riechov a dostane dar Svetého Ducha. Uh, alebo na inom mieste boli len pokrstení v meno pána Ježiša. Ďalšia referencia Choď, lebo on je mojou vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno pohanom kráľom i synom Izraela. Čiže meno sa dá zaniesť. A iná ukážka. A ja mu ukážem, čo všetko musí vytrpieť pre moje meno. Pre meno sa dá trpieť. A potom je samozrejme konvenčné, že napríklad ale Elimas, čarodejník, tak totiž znie v preklade jeho meno, im odporoval a usiloval sa, usiloval sa odvrátiť pro konzula od viery. Čiže my nesmieme zabúdať, že to meno má význam, že meno nie je len uh, nejaká sústava hlások, ale veď koniec koncov aj naše mená majú významy. Čiže aj tvoje Michal, aj moje Peter, oni sú to síce biblické mená, že? ty máš také archanielské, ja mám také apoštolské, ale e, keď zoberieme napríklad slovanské mená, tak tam je ten význam. Napríklad Rastislav, Jaroslav. Áno, tam to počujeme, ja, ako slova. Ako, že, ako e, tak to majú všetky tie mená svoj význam. Jasne. Oni, uh, niektoré boli dokonca také opisné, že boli z ríše zvierat, ako to mali povedzme indiáni. Ale potom už v tých e, rozvinutejších spoločnostiach už to, bola, už to bolo také jednoslovné, alebo niekto mal, mohol mať aj viac mien. Dáva sa aj e, meno pri krste, ktoré môže byť iné, ako človek dostal pri narodení. Alebo napríklad e, pápež, keď katolícky, keď si keď, keď je zvolený, tak si... Keď sa ujme stolca, tak, tak si dá nové meno. Áno. Mhm. Hej, čiže No, ono, keď sa udeje taký nejaký zásadný obrad človeka, povedzme, že prejde nejakým zasvetením, tak e, môže dostať nové meno, že si zvolí nové meno, ktoré má význam vzhľadom k tomu, čo teda prežil a čo ide urobiť. Ale však ešte si to povieme aj ďalej, pri zjavení to bude zaujímavé. E, čiže ďalšia referencia zo skutkov. Šimon vyrozprával, ako Boh poprvý raz hľadol a vybral si z pohanov ľud pre svoje meno. E, iná citácia. Vydali svoj život za meno nášho pána Ježiša. E, zaujímavé bolo vyháňanie duchov. Ak niektorí potulní židovskí zaklínači sa pokúšali vysloviť meno pána Ježiša, nad tými, čo mali zlých duchov a hovorili Zaklínam vás za pomoci Ježiša, ktorého hlása Pavol. Áno, áno, v Efeze, jasné, no, jasné. No. A potom meno... Však meno, ten duch potom to aj spočítal. <laughs> meno sa dá samozrejme zvelebovať, čiže o tejto udalosti sa dozvedeli všetci Židia aj Gréci, čo bývali v Efeze, na všetkých doľahla bázeň a zvelebovali meno pána Ježiša. Hm dobré, to, to naozaj je výber, nie je to všetko, to by sme tu sedeli dlho. Z listov sa dá spomenúť napríklad Efezanom. Nad každé kniežatstvo moc, silu, panstvo a nad každé meno, ktoré sa spomína nie len v tomto, ale aj v budúcom veku. Je to tiež zaujímavé, že? Sú tam vymenované vlastne hierarchie, a teraz e, k tomu pridaš, že nad každé meno, ktoré sa spomína. Čiže ono vlastne, keď je, keď je z toho duchovného hľadiska to meno spomenuté, že má meno, tak je to ten význam, že sa s ním ráta v tom duchu. A má niečo špecifické, nejakú špecifickú úlohu, že je to entita. No a, alebo iný príklad s Efezanom, od ktorého meno má každý rod na nebi i na zemi. Vieš, že sa odvodzuje meno rodu a, a dokonca na nebi i na zemi. Mm-hmm. To je také zaujímavé. No a zjavenie to je kapitola sama o sebe. To je kapitola sama o sebe. To, toto rozvinie ešte ďalej. Na, na konci Biblie sa dostaneš teda k... No som zvedavý, aké texty si vybral. No, tak. Do zjavenia. Na, napríklad, že kto má uši, nech počúva, čo duch hovorí cirkvám. Tomu, kto zvíťazí, dám zo skrytej manny a dám mu bielý kamienok, na ktorom bude napísané nové meno, ktoré nepozná nik, iba ten, kto ho dostane. E, ktoré, e, do ktorého listu to je? Do Toto je druhá kapitola. A skrin, skrytá manna, dá mu bielý kamienok, teraz myslím, že to je tretia to by mal... No, vieš teraz, vieš, to je tých tretí, sedem list, tretí list. listov. Tretie posolstvo. Mm -hmm. uh-huh. Tretie posolstvo, to bude toto. Aspoň si myslím. Dobre, potom máme uh, v Anielovi cirkvi v Sardách napíš. Toto hovorí ten, čo má sedem božích duchov a sedem hviezd. Poznám tvoje skutky, máš meno, že žiješ, ale si mŕtvy. Takže tu vidíme to, to, že z duchovného hľadiska, keď povieš, že má, máš meno, že žiješ, tak ale ty sa mu vlastne spreneveruješ úplne, lebo, lebo podľa ducha by si mal byť živý. Podľa toho mena. No ale nie si, ty si vlastne mŕtvy. Čiže niekto sa úplne spreneveril svojmu duchovnému poslaniu, teda konkrétne v Sardách. Ne? ako by som to počul hovoriť od dnešku. Mám taký pocit. No, ďalej, kto zvíťazí, bude oblečený do bieleho rúcha a jeho meno nevymažem z knihy života. Mm. Čiže meno sa zapisuje do knihy života. No, jeho meno vyznám pred svojim otcom i pred jeho anielmi. To, to je ešte pokračovanie toho. Čiže meno je nesmierne dôležité. Môže byť zapísané teda v knihe života, ešte sa aj vyznáva pred Bohom Otcom. E, ďalší príklad. Poznám tvoje skutky. Hľa, otvoril som pred tebou dvere, ktoré nikto nemôže zavrieť. Lebo hoci máš málo síl, zachoval si moje slovo a nezaprel si moje meno. To hovorí do Filadelfie. Čiže šiesty, šiesté posolstvo. Áno. A na konci, to je tiež nesmierne zaujímavé, toho, kto zvíťazí, urobím stĺpom v chráme svojho Boha, takže von z neho už nikdy nevíde. Napíšem naň meno svojho Boha, aj meno mesta svojho Boha, Nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Boha aj moje nové meno. <laughs> Čiže toto si musím zrekapitulovať. Čiže meno Boha, aj Ježiš Kristus má meno, a dokonca bude mať nové meno, keď bude teda Nový Jeruzalem. A, a teda na ten stĺp sa, sa teda napíše aj meno mesta svojho Boha. Čiže aj mesto má svoje meno. To len aby nebolo to také jednoduché s tými menami. Eh, ďalší príklad. Budú sa jej kláňať všetci obyvatelia zeme, ktorých meno nie je zapísané v knihe života baránka zabitého od založenia sveta. Čiže to sú zase pre zmenu tí, ktorí sa spreneverili a ktorí teda, ktorých čaká neblahý osud, keďže nie sú v knihe života zapísané. A to sú práve tí, čo sa kláňajú šelme. Eh, a teraz, keď už sme pri tej šelme, tak aby nemohol kupovať ani predávať nikto, kto nemá ako znak meno šelmy alebo číslo jej mena. Čiže meno, a to sa dostávame aj teda eh, k, k jazyku, eh, k hebrejčine, že tam tie jednotlivé písmenka boli aj, aj číslo. Mali číselnú hodnotu, hej. Ale ono je to vlastne matematizácia mena, čiže ten, to, to meno šelmy bolo zároveň číslo a dokonca sa tam hovorí, že teda to číslo je 666. Áno, áno. To má teda uši, nech počuje. Počkaj, začnú teraz zvoniť telefóny, to je téma. <laughs> áno, áno, áno. No, ale aj, aj dobrí majú teda meno zapísané, lebo tí zlí to majú teda buď na čele, alebo teda na, na pravej ruke. A, ale to, to je meno Šelmy, tá, čo vyšla z mora. Ale tí dobrí pre zmenu. E, potom som videl, hľa, baránok stal na vrchu Sion a s ním 144 tisíc tých, čo mali na čele napísané jeho meno a meno jeho otca. Čiže toto, to je tá elita. lebo nie každý je teda vybratý medzi tých 144 tisíc. E, iný príklad zo zjavenia. Kto by sa nebal, pani, a neoslavoval Tvoje meno? E, neviestka zase pre zmenu, mm -hmm. e, ktorá je tam spomínaná ako neblahá, taká královná, na čele mala napísané meno, tajomstvo, veľký Babylon, matka neviestok a ohavností zeme. Čiže tuto je to meno rozpísané dokonca a je to tajné meno, čiže tajomstvo tam za tým je a práve Jánovi je sprostredkované apokalyptikovi a on nám ho tu sprostredkovať tiež, čiže veľký Babylon, matka neviestok a hlavnosti zeme. Čiže je rozpísané. Samozrejme, to nie je úplné meno, ale, ale je tam akoby ten význam, že, že, čo, že, že čo má teda na čele napísané. No, potom tu máme, že o, napríklad e, ako môže vyzerať e, syn človeka. Jeho oči boli ako plameň ohňa, na hlave mal mnoho diadémov, napísané mal meno, ktoré nepozná nik, iba on. Čiže zjavne ten význam, to, to, ten obsah to duchov, tých duchovných činov, čo mal teda robiť, ešte nebol známy a bol, bol utajený a to bolo to meno, ktoré poznal iba on, ktoré ešte len prichádzalo. Teda ono príde, lebo to je, to je vlastne opis budúcnosti. Na plášti a na bedrách mal napísané meno král kráľov a pán pánov. Meno má na bedrách napísané. Nie len na pravej ruke, na čele, ale na bedrách. No a ešte tu mám jeden príklad z 22. kapitoly na konci. Budú hľadiť na jeho tvár a jeho meno bude na ich čelách. Mm -hmm. Takže to máme meno. E, vidíme, že v mnohých a mnohých významoch to je. Nie je to také jednoduché s tým menom, že by to malo byť len také, že len pomenovanie toho Boha že naozaj sa v kresťanstve, v tých, tých svetých textoch chápe veľmi široko, mohli by sme povedať, že metaforicky. Z duchovného hľadiska sa tam okolo toho mena má to nejaký význam, zjavne. Či je tam tá významová obsahová časť. E, určite je tam potom s tým menom sa dejú mnohé veci, že aj citovo sa zvelebuje, oslavuje, posvecuje meno eh, a premeno sa vlastne aj vytrpí a tak ďalej. No a je tam aj tá, tá časť, tá eh, vykonávacia vôľová, že z toho mena evidentne plinie nejaká vôľa cez to meno smerom do dolných svetov a tam sa potom niečo zase deje, že to nie je len akoby také, ako to my dnes chápeme, meno len taký, e, že popisok, ako keby sme na čele mali štítok, ale že to je, že to je nejaká tvorivá sila, ktorá je to zároveň, že je to činné, to meno. A naviac cez to meno sa evidentne spájajú bytosti skrz dnes dojde do vyšších, od, od nižších bytostí k vyšším. Prelína sa. Sa to prelína, prelína v jeho sa mene sa koná a tak mhm. ďalej. Ale Peter, keď e, počúvam však, e, však človek e, celý život s týmito textami robí, teda ako profesionálne, predsa mi tam, a to je otázka možno, no, no. viac ako, ako nejaká odpoveď, predsa len všetky všetky tie verše, ktoré si citoval, všetky tie čo, synonymá, e, všetky tie pojmy, ktoré si teda tam... E, kontexty, povedzme, kontexty, že v kontexte je to používané, no. Tak e, vlastne, vlastne iba identifikujú osobu, identifikujú, mne to tak príde, vieš, že identifikujú vlastne, že čo to znamená uveriť v Boha, čo to znamená prijať Krista, uh, čo to prinesie a samozrejme je, e, je to opis toho, čím teda Boh je, čím je Kristus, čo sa od nás očakáva. Je tam vlastne tá výzva k evangelizácii, nielen k oslave, k velebeniu, ale aj k evangelizácii. Choďte a čiňte mi učeníkmi všetky národy. To si teda necitoval. Kresťaci. Toho viacej. No, samozrejme. Sam, a jasné, jasné. Ja to iba, iba hovorím ako ako príklad, vieš, že, že, keď, e, vieš, že keď povedia, že budete trpieť pre moje meno, alebo budú vás prenasledovať, vlastný vás zavrne, rodina vás zavrne pre moje meno, vieš. Tak e, v čom je to meno? E, prečo by to meno malo mať niečo, čo ešte v tom mene je iné? To je tá otázka. V čom to mene ešte iné ako to, že sa to vzťahuje teda na osobu nášho spasiteľa a ja keď ho príjmem, tak viem, že presne o koho ide, pretože viem, aké je jeho meno, ktoré my používame. Áno, v zjavení Jána tam je, e, tam je to rozbier. Mne sa páči, že sa budem tešiť z toho, že raz uvidím Ježiša ako kráľa kráľov a pána pánov. To sa mi veľmi páči, vieš, v dnešnej, v dnešnej dobe E, plnej egoizmu, že tak to je úžasné. To je, to je úžasné. Pán pánov a kráľ kráľ. Tam si necitoval, že e, v 4. kapitole zjavenia je napríklad aj to, že je to baránok Boží, ktorý láme tú pečať. Vieš, a má to meno. Áno, že, áno. že je uh, lev, a dokonca lev z pokolenia Júdu. No tak tých mien proste neuveriteľne veľa. Výhonok. Výhonok. Výhonok. Aj výhonok, áno. Uh, ale ale, ale vieš, je to vždy iba vlastne, vlastne e, e, to meno, ktoré tam je udané, alebo tak charakterizuje nejakú vlastnosť, nejakú činnosť, e, e, je to nejaká výzva, vieš, ktorá je adresovaná možno, že nám ľuďom, aj sme si uvedomili tú veľkoleposť, veľkosť, alebo, alebo e, tú úlohu, alebo ten program, ktorý teda Boh dáva a Ježiš plní, je v tom ešte aj niečo viacej v tom mene? No, vieš, že... Lebo mňa a, napadá jedna vec, vieš, ale to však neprohovor ty. Vieš, že <laughs> možno jedno z najdôležitejších som nespomenul, že, že tam, kde sa dvaja alebo traja zídu v mojom mene, Áno. ja som. A, a Prečo nepovieš, ja som medzi nimi? Alebo ja, ja som medzi nimi, tak. E, prepač, lebo, lebo, lebo ja som, vieš, to, to je tiež <laughs> Terminus techniku. Terminus techniku, to je podstate, veľmi dôležité. To je v podstate ano, meno. Ano, no. Však, no prepač, prepač. Však, teda. Dobre, dobre. Však doplňaj ma, lebo ja, vieš, ja, ja som to celý život nerobil ako ty, <laughs> čiže ja to nemám ne. tak úplne na, na, na, ako v mysli. No a e, no a teraz to, to, toto je ti to dôležité, že, že no tak a teraz máš skupinku a tá sa zíde, teda v pánovom mene. A máš inú skupinku a tá sa tiež zíde, teda v pánovom mene. Ale teraz, keď sa pozrieš, ako sa zídu, tak oni sa zídu častokrát úplne opačne. Vieš, a toto je to dôležité, že... Cieľ alebo, alebo smer, ktorý majú, môže byť úplne, úplne opačný? No, Nemusí to, no, byť no. rovnaký? Však to vidíme, že, že tak, keď bola schizma, Napríklad. A bola, ja neviem, nejaká 30-ročná vojna. No tak <laughs> e, tá, skýcma v cirkvi stále je nakoniec. <laughs> Však áno, ale vieš, to je taká pekná ukážka, nie? Že jedni sa tam zišli v jeho mene, <laughs> druhí sa tam zišli v jeho mene. Dobre. Mohli by sme diskutovať, v akom dobre. sa tam Ako vlastne historika zišli. si ma teraz presvedčil. vieš, a toto, toto je to, že, že, a, že no, a kde ja môžem mať ako, ako ten, ten človek, čo, čo chce byť teda veriaci, že, že ako to meno čo najlepšie, že ako sa to, ako sa tam zídeš v tom mene. Vieš, toto je tá otázka. Lebo toto si až príliš ľahko ľudia tým, že sú to bežné slova, vieš, meno používame, aké máš meno, krstné meno, prezvisko, to si všetci myslia, že to je jasné. No a ale ja si práve myslím, že to práve že bežnému človeku nie je jasné. A, to je, a, a chcem to povedať práve na tomto príklade, že, že no ale ako si si istý, že to teda konáš v tom Kristovom mene? Že kedy si môžeš byť istý? Že ako sa to robí, to v tom mene? Hej? Alebo vytrpieť pre jeho meno. Vieš? A teraz máš takého kresťana, onakého kresťana. Každý si myslí, že on teda si vytrpí pre jeho meno, ale konajú protichodné veci. A preto je nesmierne dôležité si toto podľa mňa povedať, že čo je toto posvedcovanie toho mena a, a mhm. kedy, kedy sa ja vlastne môžem... Ako, ako, vieš, aké je teda to meno? Lebo všetci hovoria o, o tom mene, že posvedca sa meno tvoje, konec koncov aj oče náš povie, posved sa meno tvoje, ale aké je teda to meno konkrétne? Vieš? Nechceš no. povedať, ja neviem, možno sa milím, nechceš povedať to, že je dôležité, aby, keď poviem posved sa meno tvoje, aby môj život, teda, že som teda súčinný, alebo je tam, uh, musí tam byť aj môj vklad, že keď poviem, že posved sa meno tvoje, tak musí byť zrejme z môjho života, nielen, že to myslím vážne, lebo to asi všetky tie tie skupiny a všetky tie denominácie myslia vážne, aj keď stojí proti myslia, sebe. Myslia, a v najlepších úmysloch. A majú aj, asi, asi aj najlepšie úmysly, ale že, že teda napriek nedokonalosti, lebo však sme nedokonali ako ľudia, tak predsa len ručím akoby tým svojim presvedčením a tým svojim životom, že sa, lebo vieš, to, to posvedcovanie, však to vieš, znamená v podstate oddelovanie sa od všetkého neduchovného, vieš. Takže, takže naozaj úprimne z celého srdca sa chcem oddeliť od všetkého, čo, ne, čo nemá božský pôvod, čo, nemá, čo není od Boha a preto sa posvecujem v jeho mene. Možno som to povedal trošku kostrbato, ale vieš, lebo ja keď som teda e, premyšľal o tom našom stretnutí a o tom, že budeme sa baviť oči naši, tak veľmi silne ma motivovalo a tak nejako vnútorne veľmi silne ma oslovilo to, že, že a to je, vieš, e, trošku až také, ako keď to hovorím ako evangelický farár, až tak na hranici našej luteránskej herezy, vieš, že tá ľudská súčinnosť je tam e, veľmi dôležitá, pretože Boh nám dáva tú slobodnú voľu, dáva nám to poznanie. A, a to súvisí aj s tým posvedcovaním toho mena, vieš, že na jednej strane, e, vieš, keď si teraz e, e vychril túto záplavu týchto teda citátov, tak človek si uvedomí, aké je vznešené, aké je veľkolepé e, to Božie meno, práve preto, že má toľko opisov, toľko kontextov, že keď si ich človek všetky dá, naščíta, dá dokopy, tak vyjde z toho niečo úžasné a veľkolepé. Niečo, čo je, e, vlastne presahuje samozrejme naše vnímanie a, a naše chápanie, ale na druhej strane, že musím byť súčinný, ale teraz teda povedz, ak máš odpoveď na to, že všetci to berieme vážne, ale nemáme sa radi, aj ako kresťania. Tak čo s tým? No čo s tým, no? Ako sa posvedcuje, že všetci sme hovoríme, posved sa meno tvoje, teraz hovoríme o ľuďoch, ktorí to myslia smrteľne vážne. V najlepších úmysloch? E, majú tie najlepšie úmysly. A predsa sa dostanú do sporu. Do sporu. Vieš. V 17. storočí sme sa s katolíkmi skoro vyvraždili v Európe. No, však v Nemecku tam boli oblasti, kde 60% obyvateľov. Áno, áno, vraví sa, že je, je taký opis, že išiel kto si neviem koľko dní a nestretol, uh, po 30-ročnej vojne no, nestretol živého. To bola katastrofa, no. To, tam sa všetci križovali <laughs> zo severu na juhu, zo západ na východ. Hej, to, to, to, tam bol kríž najväčší. No ale vieš, že a toto, toto uh, uh, náschval som to tak podrobnejšie hovoril a priznám sa, že aj pod vplyvom práve toho, tej, tej svojej profesijnej orientácie psychologickej, lebo e, tam sa človek kadečo podučí, aj o tých metodách a je to naozaj užitočné si to povedať, že v akých kontextoch sa to používa. Ja som bol sám prekvapený, vieš, však vieš, no, ne, ne, nepracujem s tými textami prvý rok zase. Nie, Jasné, no ne, tak... Ne, povedzme, že nie som ani úplný amatér, hej, ale... Určite nie. Ale ale keď, si to tak, keď som si to tak zosumarizoval, tak si hovorím, že, že fíha. <laughs> A teraz ešte mám ďalšie, ďalšie, akože v akých kontextoch sa používa zase slovo svetiť, aby, aby sme to mali úplné. A to si dáme po skladbe. No, smerom k tej tvojej otázke. Práve podľa mňa to meno, že treba sa naozaj odraziť od toho, že to meno nikde nie je vlastne povedané. Aj keď sa pozeráš na to, že, že dostaneš nové meno, alebo meno je tajomstvo, alebo to, že to meno tajomstvo, čo tam bolo nejako opisne povedané, že to meno je vlastne to, čo ty, keď sa pozrieš na tú duchovnú bytosť, tak keď vieš povedať jej úlohu, jej duchovné poslanie, to, čo ona robí, na čo je, stvorená, tak, tak to je akoby to meno. Že tam sa začínaš blížiť. A na to, aby si to meno mohol poznať z duchovného hľadiska, tak ty vlastne musíš chápať to poslanie, že keď nemáš, nemáš akoby prostriedky na to, aby si to uchopil, lebo, lebo vieš, tuto na zemi povieme meno svojimi ústami. Vieš, povieš, máš, vydaš tie, ten zvuk zo seba a hlasivky potrebuješ a tak ďalej. No dobré, ale už vidíš, že, že ja je v písaných textoch tam, ale ešte si povieš, že tam je tá abeceda, tak, ale ako sa povie to meno, respektíve to meno vlastne znie v tých duchovných svetoch, že, že to tam ako, ako to tam povieš, alebo ako to chápeš, ako to uchopíš, že čím to, počuješ to, e, No ja si myslím, že to je práve tým, tým obsahom, že keď nevieš nič o, o Kristovi a jeho úlohe a na čo prišiel a o tom jeho učení, tak vlastne sa nemôžeš poriadne zísť to mene, lebo ty sa vlastne zídeš len v čom v tom názve sa zíde, že Ježiš Kristus. A to, to nie je to duchovné meno. To, to nie je tá úloha. To, vieš, predstav si, že však veď to, veď všetci vedeli jeho meno tam, nie? Že, Áno. že je Ježiš. Však má aj, aj, aj, aj ma poznáte, aj viete, odkiaľ som. No ale kto ho chápal vtedy? Veď ho tam práve ukrižovali. Tak, e, tak, tak kto vedel to jeho meno ozajstné? Pilát, predstav si. A? Človeče, to bolo asi, hádam, teraz vieš, v to, tomto kontexte ma napadlo, možno, že to je teda <laughs> kacírska myšlienka, Vieš, že keď dal napísať e, na kríž, že Ježiš Nazarecký král židovský. To je tiež jeho, to, to je tiež jeho meno. To je tiež jeho meno, no. Ale, ale povedzme si, že čak to Kristus konec koncov, hej, to znamená pomazaný. Ano, Čiže jasne. tam je nejaký význam za tým. Otázka je napríklad, koľko koľko kresťanov vie, že čo to vlastne znamená to Kristus, že to je teda pomazaný, ale dobre. A prečo pomazaný? Ale čo to znamená áno, to pomazaný áno, zase, áno, vieš? A to isté je o tom, o tom židovskom kráľovi. Lebo, lebo tak a myslel sa teda ten židovský král v tom pozemskom duchu, že ako si to tam mysleli tí bežní ľudia, alebo sa to myslelo v tom, v tom, v tom akoby duchovnom zmysle, že duchovný žid, že naozaj ten výhonok čo si, čo si, čo, <laughs> čo si Pilát predstavoval, asi tušíme, ale trafil to, vieš? Trafil to, lebo trafil, však vieš, trafil. že však, však vieš, samozrejme to vieš, že e, kráľom si sa nemohol stať, pokiaľ si nebol pomazaný, samozrejme. No, na druhej strane, ale si myslím, že on to tak nevedome trafil, ale on, áno, vlastne to áno, meno, jasné. on vlastne to meno nepoznal, lebo prečo? Lebo je tam pasáž, kde, kde teda Kristus hovorí, že, že každý, kto je z pravdy, hej, tak, a teraz ako to tam je, že počuje moje volanie alebo niečo také tam je, už si to presne teraz uh, nepamätám. No, každý, kto je z pravdy, čuje môj hlas. Čuje môj hlas, tak. Teda, tak je to v tak. našom preklade. A na tomu, na tomu práve Pilát hovorí, že a čo je pravda? Že mali zrelativizovanú. Isté. A tým pádom vlastne nevedel. Tým pádom jasne, nič. E, však dobre, ale trafil tam, tú, tú, tú sedulku tam hore trafil veľmi presne. To je na tom také zvláštne. A povedzme si ešte, že teda tá jeho žena mala ten sen. Áno. A to dôrazne ho vystrieval, aby s tým nič nemal. A, a, a Pilát... Nemaj nič s tým spravodlivým. Áno, to tomu áno, a, a bol dostatočne mazaný Ríman, keď si to tak vezmeme, že, že naozaj si tam tie ruky umil, že on s tým nič nemá. <laughs> teda mal nakoniec, ne, nevyhne sa, ale, ale snažil sa, aspoň tak po rímsky. No. Ale vráťme sa, čiže to meno, to meno, tí naozaj a to je len jedna stránka. Musíš aj chápať, že to je to e, poznanie toho mena, že keď nechápeš toho človeka, a jeho úlohu a na, na čo je a aký je a všetko akoby to okolo, tak vlastne nepoznáš to meno. A potom to, ten citát, že, že teda zísť sa akoby v jeho mene, alebo vytrpieť pre jeho meno, a tak ďalej, to ti dáva akoby nový rozmer. A keď sa vrátim zase aj teda k tomu posveteniu mena, lebo tam je teda povedané, že posveť sa meno tvoje, ale tam je to posveť sa, tak si musím ešte vysvetliť, že čo znamená to posveť sa. Dobre. Ale to by sme si dali až po skladbe, čiže tak jemne uh, e, teraz uh, zavoláme do Banskej Bystrice, že nech nám teda pustia skladbo. Teda, že či Boris počúva, áno? si ho vyskúšame. Vyskúšame si ho. si, musíme sa zrychliť. Mám tu aj teda nejaké, nejaké hm, maily, ktoré hovoria teda, že Michal, mal by si viacej hovoriť, menej by som mal hovoriť ja. A že teda je tu aj otázka, že či o emóciách e, má zmysel hovoriť e, takto abstraktne. No ja si myslím, že má, ale nebudem to teraz vysvetľovať, aby som neodbiehal kedy to ešte potom vysvetlím ďalej, asi nie dnes, ale dobre, poďme, vráťme sa teda k tomu nášmu druhému veršu. Ja ešte pre úplnosť poviem teda k, k vyhľadávaniu, čo sa týka svetého, že ako sa to používa v Biblii, tak e, čo sa týka prívlastkov, našiel som nasledujúce. Svetý, svetosvetý, veľsvetý, najsvetejší, presvetý, svetiňa, svetostánok, posvetný, e, posvetený, svetostánok nie je prilastok, že? E, čo sa týka sloviesť, sloviesť, tak máme svetiť, posvetiť, zasvetiť, vysvetiť, ale aj znesvetiť. Mm-hmm. Čo sa týka ďalších slov, sú tam posvetiteľ, zasvetenie, svetosť. Čo môže byť sveté? Svetý môže byť človek, muž, žena, prorok, služobník, apoštol, kňažstvo môže byť sveté, ľudia, národ, potomstvo, aniel, duch, boh, bohovia, božstvo, ruky môže byť sveté, meno, ale aj bosk môže byť svetý. Viera, modlitba, e, prikázanie, prísaha, zmluva, církev, povolanie, služba, písmo, slovo, toto je jedna kategória čas, sviatok, pamiatka, cesta. Čiže aj časové údaje, aj miestne, môže byť sveté. Aj historické. E, predmet môže byť svetý, relikvia, rúcho je napríklad dôležité. Strom, semeno, vlastníctvo môže byť sveté. Čiže keď to tak dáme do kategórií, tak priestor, miesto, zem, vrch, Mesto, tábor, príbytok, chrám, sieň, trón môže byť sveté. Čiže vidíme, že sa to používa vo veľmi širokom zmysle, okruhu. A e, tak toľko som chcel akoby ešte povedať k tým významom, že v akom sa používa, keď sa svetí. No a ty budeš mať určite skúsenosť e, Michal zo svojej praxe farárskej ohľadom svetenia, vysvecovania, posvecovania. Skús nám k tomu povedať, že čo si ty zažil, prežil, ako na to pozeráš. Vieš čo, vieš čo e, aby som to teda nejako znovu sa, e, doširoka nehovoril, všetko to, čo si, však sú to e, veci, ktoré si vybral teda z Biblie, z, z písma svetého. Tak, tak tak e, hovoria o tom, že, že to slovo svetý, posvetený, ja neviem, všetky, so všetkými tými, e, vo všetkom tom kontexte, znamená, že to mám oddeliť zo sveta a zasvetiť Bohu a dať k dispozícii Bohu, alebo určiť pre duchovnú cestu, e, pre to, aby, aby človek našiel tú cestu k Bohu, alebo aby ho spoznal. Takže iný význam to nemá. Ja, e, ja, ja, teda, ja teda samozrejme, samozrejme o každom tom pojme sa dá e, veľa rozprávať a veľa hovoriť, ale vždy je to, že vyberiem to z prostredia, e, ktoré teda je, není vo sfére a v pôsobnosti Boha a dám to do tej, do tej jeho sféry. Alebo naopak, teda vyberiem to, keď ide o znesvetenie a vyhodím to z tej sféry. Poviem teda iba aj taký, taký príklad. E, niekoľkokrát v živote ma ľudia zavolali, aby som e, prišiel sa modliť, pretože e, boli na 100% presvedčení, že v ich domácnosti alebo v ich dome pôsobia zlí duchovia. A ja, ja teda ja teda nespochybňujem e, túto moc, že tieto moci pôsobia a, a reálne teda existujú. Takže, takže vždy, keď som prišiel na také miesto, tak my evanelici hovoríme tak, že e, každé miesto sa posvecuje e, slovom Božím a modlitbou. To znamená, že musí tam zas, lebo veríme, že teda to písmo sveté je inšpirované Bohom, je inšpirované Božie slovo. A takže, takže e, hovoríme Božie slovo a modlíme sa. A tých prípadov nebolo veľa a ja som vždy tým ľuďom, teda prišiel som tam a pripravil som si nejaké texty, modlil som sa e, proste e, za, za to, aby, tí, aby tí, tie zlé mocnosti odišli preč, Modlil som sa za tých ľudí, aby boli od toho oslobodení, hlavne aby boli zbavení strachu a obav, aby, aby tá ich, e, to ich územie, teda, v ktorom sa nachádzajú, aby bolo chránené, aby tam viacej tieto mocnosti nepôsobili. A vždy som tým ľuďom povedal na záver tak, že máte, máte e, e odteraz je to už na vás. Odteraz je to už na vás, pretože buď budete tomu veriť, že toto miesto je posvetené, pretože Boh tu je prítomný. Boh tu je prítomný. Nie preto, že som tu ja ako farár, ale preto, že tu zasnelo Božie slovo a pretože, že sme volali k Bohu, aby Boh tu prišiel a konal. Takže je to na vás, aby ste verili, že to tak bude. <laughs> a hovorím, a ak sa stane, že, že si, sa, sa tí zlí vrátia, tak príďte. A ešte raz som ochotný prísť. A ešte raz som ochotný teda pozbudiť vás vo viera, že, že toto miesto posvetíme ešte raz bo Nikdy za mnou neprišli. A, tak ja teda verím, že to, že to už, už bolo vyriešené a už, už nebolo to treba viacej riešiť. E, to posvetenie a tá prozba o posvetenie e, má je nesmierne dôležitá, nesmierne silná. To nie sú, to nie sú uhlíky, žeravé uhlíky, to je oheň Ducha Svetého, vieš. To je oheň Ducha Svetého. A veľmi ťažko sa na to hľadajú aj slova, pretože, pretože e, v, e, vo, svojej, e, vo svojom živote a vo svojej práci som poznal, že keď chcem ľudí viesť k posveteniu, alebo aby posvedcovali seba, aby posvedcovali Boha, Takže to musí byť, musím ja horieť proste, chápeš? Že to musia byť emócie, ktoré proste e, idú, pretože emócie zapalujú. Takže možno, že, možno, že keď aj, aj zazne taká výčitka e, na tvoju adresu, že, že proste ako keby si hovoril príliš e, možno, že v, v nejakom, nejakých odborných termínoch alebo pre ľudí ne, z nezrozumiteľnej reči, môže byť v tom trošku skrytá aj táto vec, ale ja zase musím povedať sám za seba, vieš, ako ľudský, e, že, že ja, nie emocion, ja nesom veľmi emocionálny človek zase až tak. A ja sa veľmi rád pohybujem za seba v akademickom prostredí, kde sú jasne pomenované veci, kde sú presné termíny, kde, kde sa to dá jasne a, a zadefinovať. Preto sa rád s tebou stretávam a preto rád, rád ťa počúvam a som rád, že hovoríš ty viacej ako ja, vieš. No. <laughs> <laughs> takže, takže, vieš, a teraz som sa aj vrátil, uh, ja po 38 rokoch svojej farárskej praxe som sa vrátil do, uh, čiastočne do akademického prostredia, je to teda súčasťou teda momentálne práce, ktorú konám, je aj to, že sa stretávam, ale samozrejme sú to historici, jazykovedci, takže to je tak. Ale sú to ľudia, ktorí pracujú, vieš, e, e, s históriou, s jazykom, tak je to pre mňa veľmi obohacujúce a tí ľudia, tam není veľa emocií, <laughs> ale keď hovorím, ale keď sa vrátim k svete, tam bez tých emócií to nejde, vieš, že tak uh, samozrejme charizmatici to niekedy už preženú, lebo tam to už oni potom je len o emóciách a, už potom je jedno, či sú na futbale, alebo či sú v zhromaštení, alebo, alebo sú na diskotéke, častokrát až takto zachádza. Hlavne, že sú emócie, vieš. Tak to, ale to, tam už, to už by si ty ako psycholog vedel povedať, že čo, čo, čo tým ľuďom chýba. E, ale bez tých emócií to nejde, vieš. A E, ja som teda tento, prí, e, tento svoj príklad, a to ešte teda poviem na záver, o tom, že som sa chodieval takto modliť za to, aby tí zlí duchovia odišli z tej, z tej domácnosti, zo života tých ľudí, tak e, raz som to hovoril medzi takým našim mladým, mojim mladým kolegom, vieš, farárom evangelickým, a ty sa na mňa dívali a ja som zrazu v niektorých poľadoch videl, že či tomu starému farárovi asi neušíbala tak trošku, že či už není tak trošku začiarov. <laughs> že však všetko e, proste je cítiť, je cítiť ako v dnešnej dobe e, proste tá racionalita, vieš, e, ako, ako, podľa mňa ako rakovina, teda z môjho pohľadu ako rakovina, preniká, vieš, aj do tohto, do tohto nášho sveta, do tejto našej profesie, že, e, vieš, že je to viacej o humanizme už a o charite nejakej, vieš, čo je všetko super a všetko je to dôležité, všetko je to potrebné, ako, ako o tom ohni Ducha Svetého, ktorý nás, ktoré, ktoré, ktorý prišiel na letnice a ktorý nás chce posvedcovať, vieš. No. Takže keď sa povie posvedca, meno tvoje, tak máme tu posvetiteľa, ktorý prišiel, to je teda jedno z mien Ducha Svetého, čo vieš, samozrejme, tebe teda musím vysvetľovať. A tak sa máme, tak máme to Božie meno posvedcovať. To znamená oddelovať sa od všetkého, čo je svetské, čo, je, čo nepatrí Bohu. No. E, hovoril si, že, že tam je ten rešpekt, že ešte toto ľudia vnímajú, e, čo je fajn, ale rešpekt je málo tomto smere to, no, mal. To je taká posledná iskierka. No. To je, lebo to už je iba tá posledná iskierka, presne tak. To už není oheň, vieš, to už není oheň. A, a hovoriť o tom, čo to znamená horieť, teda byť posvetený tým Božím menom, To no ja neviem, vieš, vieš e, môžem o tom hovoriť, ale môžem iba ľuďom povedať, berte to vážne a proste o to, aby Božie meno bolo posvetené a príjmajte to tak, že je to, je, to, je to niečo výborné, je to niečo fantastické, je to niečo super a budete mať skúsenosť. No, no a teraz? No dobre. Teraz aby som to aj ja trochu vysvetlil, že e, v tomto verši zvlášť, v tomto posvedca meno tvoje ide práve o tie emócie. A naozaj ja si osobne myslím, že práve v tomto verši akoby tak najviac je potrebné, aby človek, človek horel ako fakla. Alebo vatr. No super, že sme sa zhodli, no neuveriteľné. <laughs> No a teraz, teraz to dôležité je, že, že pokiaľ človek vie tam zahorieť, tak, tak gratulujem, nech, nech horí. Hej. Ale my tu máme problém a ten problém je v tom, že nám tí ľudia čoraz viac a viac používajú intelekt, a ten intelekt spôsobí práve chladnutie tých emócií. Keby sme išli do stredoveku, alebo, alebo do staroveku ešte, nám nebolo treba o tomto filozofovať. To oni mali tak prirodzene, oni naozaj zahoreli, zahoreli Splanuli oveľa rýchlejšie. Splanuli oveľa rýchlejšie, oveľa silnejšie. Mm. A naozaj im stačilo dať jednoduché podobenstvá. A tie boli práve že lepšie než filozofické traktáty vtedy. Mm. Problém ale je, že teda od začiatku novoveku ten, ten osvietenstvo napredovalo a dnes máme ľudí, ktorí majú problém vôbec nejaké emócie postupne zo seba dostať. Mm. A je práve nesmierne dôležité, že potom, že tak tá otázka, no dobré, a keď, a keď neviem pri tom splánuť, tak potom čo mám robiť? No a tu práve ja hovorím, že tu práve prichádza na rad potom tá psychológia a to premyšľanie o tom, že ako z človeka tie emócie, že ako, ako tú vatru rozhorieť. No a keď má teda intelekt, tak potom treba prikladať tie kamienky a áno, to, tie, tie žeravé uhlíky, to nie, to nie je tá vatra. Tie žeravé uhlíky to sú ako, ako myšlienky, ktoré k tomu prikladám a keď ku každá, každá tá jedna myšlienka ku poznania, ktorého som si tam priložil, je vlastne teplá, tak keď si to takto budem strážiť a budem prikladať myšlienku k myšlienke toho poznania, tak potom vlastne výsledkom je, že, že toto mi cez myšlienky vlastne postupne hnieti emócie a ja môžem potom postupne zahorieť. A mhm. to, čo je nesmierne dôležité, je, že si treba uvedomiť ešte aj druhú vec, že ten, kto zahorí, že to má ako talent, to ešte, ne, ešte nemá vyhraté. Prečo? No lebo nie je emocia ako emocia. Tu sa dostávame k filozofii. Hej. K filozofii emocií a ku psychológii emocií. No, no dobre, a keď, keď ja mám také tie zvieracie emócie a zahorím nejakou, že že, že by som tam zahorel teda takým o, obyčajnou túžbou, len takou, že ja vlastne neviem, kto to ten Boh je, ale chcem ho mať, aby mi to tu splnil, lebo budem sa mať lepšie. Tak môže byť človek, ktorý je akoby takto konštituovaný a môže mať aj tú silu emócií, ale ja tvrdím, že mu to moc nepomôže. Mm -hmm. Lebo v konečnom dôsledku tá, to, čo tam on myšlienkovo vložil, ten obsah do tej emócie, je vlastne zištné a egoistické. Mm-hmm. A aké to teda má byť, aby to bolo čisté, to sveté? No a, a toto je to dôležité. No to musia byť tie morálne emócie. Ale my nemáme morálne emócie hneď vyvinuté. Malé dieťa, keď sa narodí, ono ešte nevie, čo sú to morálne emócie. Má základné, vie, vie mať strach, vie mať hnev, ale napríklad hambu a pocity viny, tie dojdu neskôr. A potom také tie naozaj štrukturovanejšie emócie, že morálka, to vlastne až niekedy v puberte sa tak začne internalizovať. E, to dieťa sa musí tej morálke naučiť. A, a ako sa učí tej morálke? No práve cez poznanie. Morálka je vždy spojená aj myslenie s emóciami, je to spojené dohromady. Čiže morálne emócie, tam práve Človek musí vedieť, že ale ja nemyslím na seba a na svoje zištné ciele a túžby. To tam práve že dať nemôžem. To nie je emocia ako emocia, zahorenie ako zahorenie. Keď muž vlastne zahorí e, e sexuálnou túžbou a zahorí silno, tak to nie je morálna emocia, keď, keď on chce svoj chtíč uplatniť. Mm -hmm keď zahorí láskou, tak je to morálna emoce. No ale čo je tá láska? Lebo pre mnoho mužov je láska tá erotika. Áno. A tu, a tu sa dostávame k tomu, no, no láska, nie, nie je láska, pod, pod, pod slovom láska myslí každý niečo iné. Až ten, kto myslí pod láskou, vlastne obeď pre toho druhého, nie pre seba, pre toho druhého, tak až tam začína, tam ešte len začína tá láska. A toto je vlastne potom ten spôsob, že keď ja takéto myšlienky si dávam, e, myšlienku k myšlienke, kde každá je nezištná, myslí na toho druhého, tak, tak vlastne takýmto spôsobom spájaním toho myšlienkového s tým citovým vznikajú morálne moci. A možno sa to bežnému človeku nezdá, lebo na tým moc nepremýšľa. A tak to vzniká aj, aj, aj v morálnom vývine psychológovia. To sledujú v čase, že, že kedy, kedy a ako to prichádza. Naozaj v školskom veku sa človek napríklad nevie ešte eh, ešte to nemá internalizované, on potrebuje ako akoby zvonku ma dostane a tie pravidlá sa učí, postupne ich chápe a tak sa snaží ich dodržiavať. Ale nemá to ako už tínedžer, ktorý to chce sám od seba, ak teda išiel to morálnou cestou. No a v predškolskom veku sa malé dieťa ani nevie odputať samé od seba, takže ono nevie vlastne ako, viete, že povedzte štvoročnému dieťaťu, nech dá svoju hračku, na ktorej mu tak záleží, inému dieťaťu. A to je ten problém. Hej, hej, že, hej. Že, e, to, to sa volá, že egocentrizmus ešte detský, čiže to, sa, to až na Prahu ško, predškolského, školského veku to dieťa je toho schopné a tam sa práve dostavuje to myslenie, potom získa tie pravidla a až potom dokonca v puberte sa to zinternalizuje, takže vznikajú ako keby tie morálne princípy, ktoré už má ten človek sám zo seba a to ešte je len začiatok vývoja morálneho. To je na celý život. Ono to vyzerá ako, že to je zložité, že si to tu hovoríme, ale je to nesmierne dôležité, ak, ak máme tam zahorieť, že posved sa meno tvoje, tak ja teda tvrdím, že ako náhle je tam len kúsoček zištnej túžby, tak už to kalí, už to vlastne znesvedcuje. Mm-hmm. Že to musí byť úplne čisté. A, a, a preto je dôležité aj to, čo tam povedané vlastne nie je v tom verši, že posved sa meno tvoje, že, ale ty si to aj hovoril, že a kto to má teda posveť. Niekto to musí byť, to sa samo sa nič neurobi. A ani v duchu sa samo nič neurobi. Takže posveť sa meno tvoje, že kto to má urobiť, to posvetenie. A ako to má urobiť. A ako ja sa mám uschopniť, aby, aby k tomu posvecovaniu mena bolo. No a tak asi sa teda, tam sa potom dostaneme k tým významom toho svetého, že čo robí svetého človeka svetým človekom? Kto je vlastne svetý? Že ako tento proces nastáva? No, no tak si povedzme, že kto je svetý teda, vieš? Že čo sú to tie atributy svetosti? Aby, aby to neznesvecoval, vieš? Hej. Svetý je ten, ktorý sa nechá, nechá zm, uh, uniesť, vieš, alebo ne, uh, odovzdá sa, vieš, tej... Uh, tomu pôsobeniu teda tej Božej moci, teda tomu pôsobeniu Ducha Svetého. Teologické, no, no. no. Teologická odpoveď, vieš? No, je, no. E, ktorá, ktorá tu, ktorý tu je a ktorý tu pôsobí, teda od tých letníc. Neviem inú odpoveď, vieš? E, teda viem samozrejme o tom veľa hovoriť, ale nezdá sa mi, že by iná odpoveď, e, že by som mal hľadať teda v tejto chvíli nejakú aj inú odpoveď. A ja ti to pre, pre, pretransformujem do tej psychologické, No povedz. že, že, že ten duch svetý vlastne cez teba preteká tak, že ty ho nedeformuješ tým svojim egoizovaným akoby tými egoizovanými túžbami. Že si sa, to, to čo hovorí, že odovzdal, tak to je práve to, že z tých, z tých emócií, ktoré sú práve tie zvieracie, to, to zviera myslí vlastne na seba, a len tie vyššie zvieratá, tam postupne vznikajú sociálne emócie, ale u plazov napríklad tam vlastne moc nefigurujú. Hej, tam, je, tam je to čisto zištné, až, až s príchodom vtákov vlastne za, či začínajú sociálne emócie a potom aj cicavce museli najskôr dinosaury odumrieť a, a uvoľniť miesto, aby vlastne mohli sociálne emócie prísť. Takže čo sú sociálne emócie? To je taký akože vyšší stupeň emócií No to sú tie, kde myslím na niekoho druhého. Ale dobre, v tej nižšej forme ešte tie sociálne emócie, že tu je predo mnou ten človek, vieš, že to je moja matka, alebo môj súrodenec, otec, niekto blízky, alebo niekto z môjho kmeňa, alebo niekto, koho ja mám rád. Tam sa to ešte akoby tak ľahko robí. No ale keď prídeš do duchovného, k ideovému princípu, no No miluj Boha, ktorého si nikdy nevidel. Alebo ano. ktorého vlastne no, no zo začiatku ho nepoznáš. No. no tak sa narodíme. Tam. No. Malému dieťaťu musíš vysvetliť, že kto je to Boh, kto ano. je to Ježiško. A vlastne on sa to učí, ja neviem, cez tie Vianoce napríklad a podobne. Ale tomu musíš najskôr vysvetliť. Najskôr musíš začať chápať nejaké vôbec akože myšlienky, nejaké obsahy, aby si vôbec vedel zamerať tú svoju pôvodne sociálnu túžbu, ktorá išla k tým blízkym, niekam do nejakého neviditeľná a tam sa začneš obracať a odtiaľ to zase začne cez teba tiecť. Takže vlastne naozaj akoby ten proces je, že sa, to čo ty povieš, že odovzdať sa, znamená, že ja do toho nevnášam to svoje egoizované, to nižšie, to zvieracie. Jasné. Hej? A teraz psychológovia sa trápili dlhú, dlhý čas ako tieto abstraktné deje, ktoré nevieš ukázať fyzicky, vlastne nejako popísať, tak to vyzerá trošku akoby tak abstraktne. Ale pre, ja si myslím, že to je dôležité poznať pre ľudí, že je teda rozdiel medzi emóciami, že je rozdiel zvieracia, sociálna a morálna emócia. A že tu sa rozhodne myslia práve tie morálne. Mm-hmm. A to robí, čo robí svetého svetým? Že on má cnosti. Že on, že on nemá neresti. Že on má cnosti. No a aký je rozdiel medzi cnostiami a nerestiami? Vieš? No tak cnosti sú práve tie, kde ty myslíš na iného, kde urobíš obeď pre iného. A aká je tá najväčšia obeď? No tá Kristova, že, že prídeš a zomrieš pre, pre iných. To je tá ukážková obeď. Takže keď hovoríme o tom, posveď sa meno tvoje, tak áno, treba mať tie silné emócie a treba horieť. A áno, ten, kto to má do daru, tak nech sa teší, že to vie, ale bude mať pri iných veršoch zase trochu väčšie problémy, mm-hmm. že, lebo tam ten, ten, ten oči náš prevetrá celého človeka. Takže tu, tuto má výhodu ten, čo, čo vlastne cíti, ale to nie je len také samoučelné cítenie, to je aj, aj, aj dočinu, to ide, vieš, že ty keď si opisoval, že ako si vysvedcoval ten dom, to nie je len cítenie, ty tam vkladaš aj vôľu do toho, vieš, že, že naozaj ty, ty zamotňuješ toho ducha a, a, a dostávaš ho tam do, to, do tej hmoty, do toho priestoru, čo tam je a vysvedcuješ to. A to pôsobí. Keby si nemal vôľu, len, len tak cítil, tak to nebudeš vedieť urobiť dostatočne Ech. dobre, nie? Však povedz, že či áno, alebo nie. No jasné, jasné. Podľa mňa, podľa až, mňa, až ten rozum, samozrejme. A, a, a ten obsah, že celý, celý tam musíš stať. Musíš to chápať, čo robíš, musíš to naplno cítiť, prežívať a musíš to aj naplno konať. A potom, keď to tak urobíš, to vysvetenie a urobíš to s plnou intenzitou, tak si aj unavený potom, nie? Že, že to celkom že... Áno, v ten, deň, v ten deň už som nerobil nič iné. No, eh, jasné, no, samozrejme. No. No, čiže toto, toto som chcel dodať, že, že tie kamienky sú tie myšlienky, ktoré dávaš, to nie je ten oheň, ale ak každú myšlienku máš precítenú, tak ti to, ak je z toho uhlík. A ty keď si to nazromaždíš takú pahrebu a do toho vlastne akoby pre, prejdeš to tým citom, tak ti to vzblkne oveľa ľahšie, ako keď máš chladné miesto, na ktorom zakladaš oheň. To som tým chcel povedať. Rozmýšľam, rozmýšľam, že vieš, na tom prepojení, ako, ako tam takom tom religióznom prepojení, pretože samozrejme e, Ježiš nám dal ten misijný príkaz, že máme, choďte a činte mi učeníkmi všetky národy. A samozrejme je to nesmierne, vieš, to ti každý, kto sa, kto sa snaží evangelizovať samozrejme, alebo kto stojí v tejto práci, tak ti bude hovoriť, aké je to nesmierne ťažké a tak ďalej a tak ďalej. A e, pre mňa, vieš, je tam vždy to napätie. Vieš, ja preto napríklad e, nerad hovorím o takýchto svojich zážitkoch, že ako som teraz spomínal, e, povedzme to vysvedcovanie, alebo by za to, aby tí zlí duchovia odišli, pretože Uh, nejde mi o nejakú svetský výsmech, že niekto sa oškrne, lebo neverí samozrejme uh, v nejakých démonov a zlých duchov, ale skôr o to, že to napätie, ktoré ja tam cítim a ktoré mne bráni o tom až tak uh, hovoriť, je to, že, že také seba povyšovanie, vieš, čo si ty hovorí. No, a si, a si, pri, si pri nerestiach, vieš. To pokušenie, to pokušenie vieš, no? že povedať, že tak mne sa to podarilo. A to není pravda. To není pravda, vieš, e, pretože, pretože to urobil, to urobil môj Boh, môj otec. Náš otec to urobil, vieš. Náš otec, ktorý je v nebesie, to urobil. E, a, ale vieš, naštilizovať sa, alebo teda prijať, pardon, aby som to povedal presne, prijať úlohu, že ja som Boží nástroj, je, je nesmierne ťažké. To, to je ten, vieš, ten boj, o to, aby som, aby, aby som vypudil zo seba tú sebestrednosť, to egoi, ten egoizmus, tú sebelásku proste, e, tú túžbu po vyniknutí, po pochvale, po potlapkaní. E, a to je, to je, to je celoživotný zápas. <coughs> A e, rozumiem tomu, čo hovoríš, pretože ty proste ako psycholog sa snažíš tým ľuďom samozrejme ich viesť tou cestou cnosti a morálny, že aby, aby prišli na, tento, na túto úroveň, teda týchto cností a morálky. Ale vieš, ja keď to počujem ako, ako teológ, teda ako, nie, ako, ako človek, ktorý teda sa snaží prinášať ľuďom Krista do ich života, reálne, Krista do ich života. To nemusí byť samozrejme farár. A nerobia to iba farári. Tak eh, Vieš, aj tá cesta morálky, E, je niekedy, e, niekedy môže byť e, pokušením, vieš? Môže byť pokušením. Tak farizej si zober. Kto bol, kto bol v Izraeli v Ježišových dobách morálnejší a žil morálnejším životom ako farizej? Oni, oni všetko dodržiavali. Že? Všetko. No, <laughs> ale na vonok. Vieš, vieš čo? Vieš čo, ja <laughs> ti poviem, no však áno, samozrejme a ja ti poviem, že, že, že niekoľkokrát v živote som sa vedel, pane Bože, daj mi som pár farizejov. <laughs> Pretože farizeji dávali desiatky. A teraz si predstav, že mať 10 ľudí, ktorí majú nadštandardné príjmy a ti začnú dávať 10%, 10 zo svojich príjmov, tak to, vieš, to by úžasne finančne pomohlo. <laughs> Vieš. Aj, aj teda zboru, aj samozrejme aj mne. No. Však, vieš, Takže to, to ti, taký, taký, taký, taký, takých dobrých farizejov mať v cirkvi, to vôbec by no, nebolo. No, ale, a vieš, to je ten no, ale obraz to... tej doby, no? Ten, ano, že ano. ego, tak si nechám aj tie príjmy. Ano, ale to je presne o tom, to je presne o tom, že to sa nebije samozrejme, to čo hovoríš, to je o tom, že že ten egoizmus, vieš, ten boj s egoizmom je strašne, strašne, to, to, je ten, to je ten priamo zápas s tým diablom. A, a je to teda nesmierne ťažké a, a proste je to, je, to, je to na celý život, samozrejme až do konca života zápas. A mám taký pocit, aby som teda to premostil, že sa možno, možno blížime k tomu, aby sme si podali, aby, aby to Božie kráľovstvo teda vládlo v názve, aby prišlo. A všimni si, že tie tri verše, čo idú teda potom očenáš, ktorý si na nebesiach, tak je tam teda, že posvedca meno tvoje. Veď kráľovstvo tvoje. tvoje. Áno. Buď volá tvoja. Hej. Hej? Takže tie tri verše z toho neba, alebo z tej nebeskej sféry, ktoré vyslovene o človek. Aby prišli z hora tu. Ale žiadne, že ja. <laughs> Áno. Ale práve, že naopak, že tvoje, Áno. tvoje, tvoje. Áno. A toto je to, to dôležité, že tam, tam je tam sa tie emócie menia na tie morálne. Keď tam není to moje, ale keď tam je to tvoje, lenže ktoré je toto tvoje, vieš? Že to, to musí byť naozaj, že to je vlastne nakoniec, ide to do toho neba, to, to tvoje, že, to, že tam nemôže byť nič zištné. To musí byť naozaj z tej nebeskej sféry a, a že to cez teba tečie. Tak tam sa treba vyvinúť s emóciami. Že ono má zmysel o tých emóciách uvažovať, lebo a, a konec koncov vždy to tie cirkvi, akože e, e, vlastne e, vždy po nejakých zhruba 400 rokoch od toho zakladateľa pri tých svetových náboženstvách prebehol proces takej dogmatizácie, že rozmýšľanie o tom, že čo to tam vlastne bolo povedané a vyčisťovania a uvedomovania si tých dôsledkov a tak ďalej. Ochr, aby sme zachránili to pravé jadro. No, no a teraz no. to má svoje dobré stránky, svoje zlé, hej, že keď to, keď to zoberieš tak farizejsky, že, že tak a, a, a už exkomunikuješ a jedného posiela za druhým preč. Na druhej strane ale má to aj to dôležité, že ako ja mám teda prečisťovať tie emócie, že ako sa mám teda vlastne robiť svetejším a čo najsvetejším, lebo ako ja teda prispiejem k tomu posvecovaniu mena, no tak ja tam mám ten príspevok. Ja som tiež jeden z tých, čo to majú teda posvetiť a dobré väčšinu toho urobia nebešťania. Ale ja tiež musím niečo a pri tej modlitbe to vlastne musím fyzicky urobiť. Že posveď sa meno tvoje. Ja tam pridám takú maličku, maličký kúsoček a nie zištne, že a teraz ja sa budem byť do prsia. A teraz som to, to, ja som to meno Bože, To trošku som ho tam... To, to, a už som chytený, je, už som pri tom diablovi. Ale, ale práve, že sa, sa očakáva, že aj ja tam tým svojim prežívaním niečo pridám. A, a nezišne. E, stále hovoríš o ľudskom výkone, vieš? No. E, ja tam teda stále e, cítim ten ľudský výkon, ktorý, ktorý samozrejme ja ho nepopieram, že musí tam nejaký byť. Ale chcem ti teda vydať svedectvo, alebo chcem vydať teda svedectvo však všetkým, ktorí počúvajú, že Boh ak sa mu odovzdáš, tak ti toto poznanie dá. A dá ti tú silu, vieš? Že dá ti tú silu, že dokážeš teda s tým egoizmom bojovať. Že už to neurobiš ty, alebo urobíš to ty, ale ako keby, vieš, Boh ti, ťa chytí za ruku a tak ti povie, tak poď. Vieš, ty nemáš tú silu, ten krok urobiť, ale on, on ti pomôže, aby si ten krok urobil, alebo aby si sa teda touto cestou vydal. To je to, e, čo je tam tiež ukryté, vieš, že keď sa povie, že posved sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, že teda Boh je tu a jeho kráľovstvo je tu medzi nami a že on teda je ochotný s tebou A toto už je mimo psychológie. Predpokladám. Ja, to, to plne podpisujem, samozrejme. Veď, Vieš, veď že... práve keď je to tvoje, že nemyslíš na seba, Hej. tak si uvedomíš tú svoju malosť vlastne, že to, Vieš, že lebo, tam, lebo, lebo je nebesá potrebuješ. Vieš, no. Je veľmi nebezpečná táto vec, že, vieš, že, že, že svet je plný humanitárnych organizácií, ktoré e, navonok pomáhajú filantropov, filantropov vieš, ktorí ktorý ja neviem, a, a naozaj tam tečú obrovské peniaze podľa všetkého, ale stále tam cítiš také, že ach jaj, e, že, že čo si to nevieš to pomenovať, lebo však človek nepozná samozrejme tie organizácie, nepozná ich prácu, e, ale, ale cíti, že, že keď o tom príliš hovoria, že je tam čosi také, že však ja som to urobil. Áno, ja. preto, preto bola taká zásada, že, že že najlepší je taký dar, kde sa nepozná, že si ho daroval. Že, že sa nevie, že si to bol ty. Hej. Vieš, no, a toto to s tou filantropiou, to je také, že to, to, potom má človek pocit, že filantropia je len pokračovanie biznisu inými prostriedkami. No, áno, áno, áno, áno, ale mám, mám, e, mám teda taký pekný príklad jedného, jedného mladého muža, e, ktorý, e, keď som teda teraz naposledy v Radvani pôsobil, tak môj predchodca ešte, ktorý bol predo mnou, tak eh, ľudí eh, teda učil k tomu, že chcete Bože, vieš, to on bol taký, on bol naozaj taký mo mohutný kazateľ, vieš, on teda kázal tak, teda čo by ľudia hovorili, že sa až báli ľudia, vieš, no. Až, až, až strašil podľa mňa ľudí. Však ale to isté bolo za Mojžiša. No, dobre. Musím hovoriť. <laughs> Ale teda učil ľudí, že že ak chcete Bože požehnanie, vieš, ak chcete Bože požehnanie, musíte dávať desiatky. <laughs> A naozaj, naozaj vychoval skupinu ľudí, ktorí proste, proste dávajú v tej radovaní tých, e, tých 10% z príjmov. A, a, e, ale jeden teda, jeden z tých mladých, e, už dneska je, však už, už má hádam aj vyše 40, neviem, tak uh, on má asi aj celkom veľké príjmy, ale pravdepodobne dáva viac ako 10%. Vieš. A ja som ti to nikdy neskúmal, lebo ja, ja, ja sa o peniaze som sa nestaral. Proste to sú ľudia, ktorí sa tam starali o peniaze. A iba keď sme mali zasadnutie e, tých našich prezbiterstiev, to sú tie farné rady, katolíci tomu hovoria, my tomu hovoríme prezbiterstva, tak e, ja som sa vždy spýtal, že koľko máme na účte? lebo vieš, vždy sa hovorí, toto treba urobiť, toto treba urobiť, tamto treba urobiť. A ja som spýtal, koľko máme na účte? Tak mi podali sumu a podľa toho sme vedeli, že či, či čo, môžeme, čo sa dá, čo, čo sa, sa dá, čo sa nedá. No však, vieš. A, a vždy, vždy ma tak zarazilo, ja, lebo podľa mojej predstav tam mal byť oveľa menej, <laughs> vieš, oveľa menej. A tak som sa raz pýtal, ako je možné, Viem, že raz také číslo, som bol presvedčený, že tam není ani 10 tisíc eur. A mi hovoria, 30 tisíc je tam. A hovorím, ako je možné, že tam je 30 tisíc eur? Mi ukázali, že pozri sa, že tu je výpis, 30 tisíc je tam. A hovorím, ako je to možné? tak som si samozrejme, keďže som mal právo <laughs> do tých, eh, do tých papierov na, výpisy? pozerať výpisy, tak eh, pozerám a tam naozaj také sumy, že 200 eur, 600 eur, 400 eur, 1200 eur zrazu, vieš, ale takto, každý mesiac, pozor, to nie, že ako, ale roky, vieš. A tak si hovorí, fíha, a tak e, sa pýtam, že kto to vlastne dáva? A on hovorí, vieš, keby si sa dozvedel, že kto to dáva, tak presne toto, čo ty hovoríš, vieš, by bolo, že to už by nebolo zo srdca. No. Lebo už by farár vedel, kto dáva. Takže to, to, je, to je taký, aj možno, že na povzbudenie teda pre ľudí e, byť nezištný, vieš. Ja teraz nevrám, to, to není len o peniazoch samozrejme, to není len o peniazoch. E, to je aj o mnohých iných vec, o, tých, o tom, že nezištne dávať lásku, nezištne. Tak to je, tom je duch svety. <laughs> tom je duch svety. No. Tak aj. E, rozmýšľam, vieš, že máme ešte nejakých koľko to je, 10 minút. 10 minút už iba? No, ubieha to tu vždy, sa, sa vždy zobudím a, a zrazu už je koniec relácie. My sme prešli z tých 8 eh, až 2 verše. <laughs> to takto vyzerá, keď to takto pôjdeme, tak to vyzerá na ďalšie najmenej 4 relácie. Si budú ľudia hovoriť. No len napíš 4. <laughs> čo, čo my tu toľko <laughs> rozprávame? Oče naše. Oh, No, a, to, a, to, a to ja mám stále pocit, že to sme ešte len tak, akože jemne načali. Ale to sme len za začiatku. No. no, v každom prípade nás čaká ďalší verš, to kráľovstvo je, priť kráľovstvo je. ale e, ja by som tam nešiel už dneska. No, no je 10 minút, je málo. Ale... 10 minút je samozrejme málo. E, ja by som tak možno predznamenal, že že je tu teda súvislosť s týmto posvedca meno tvoje a že on je v priamom antagonizme práve s tým, s tým veršom, že z, z tej druhej polovice, keď, keď to rozdelíme na polku, e, ako v nebi, tak i na zemi a, a máš tam také tie štyri, e, štyri prozby, tak jedna je, že neuved nás do pokušenia. Že to je akoby taký opak toho, lebo ako náhle si v pokušení, tak si vlastne vy, vyšiel zo svetosti. Predstav si, že no, tak máš svetého človeka, ale on podla, podľahne pokušeniam. No tak, tak vlastne strátil v ten, v ten okamih tú svoju svetosť. Ale... Áno, no dobre, tak e, áno. No, no vieš, a uh, tuto máš akoby to posveť sa meno tvoje, že máš si vo sfere tej úplnej čistoty, duševnej a duchovnej. A na druhej strane je tu potom práve to, to pokušenie, že, že z nej vypadneš, že e, my tam potom prosíme, e, práve pri tom predposlednom verši, že ne, neuveď nás, alebo neuvoď nás do pokušenia, podľa prekladu, ale dôležité je to pokušenie. A tak ako sme si my hovorili o tej svetosti, že čo činí svetosť svetou, tak si musíme povedať, a, a ako sa teda ide k tej svetosti, tak si musíme povedať, že ale dobré, ale tu sú aj pokušenia a tam človek vlastne zase pre zmenu môže padnúť. Čiže navrhuješ, aby sme to premostili a, a zobrali? Nie, nie, ja, ja, ja to vzhľadom k tomu času, čo máme ešte ešte poznamenávam akoby tú kompozíciu, lebo mm-hmm. sú medzi tými veršami takéto súvislosti, rád by som sa potom k tomu dostal, pri celkovej akoby kompozícii. A tuto predznamenávam, že, že naozaj tu vidno, že, že keď sa poslucháči zamyslia, tak je to vlastne protichodné. A my sa potom modlíme, aby nás, aby nás, aby nás tie pokušenia vlastne nesťahovali dnes Keď... Dobre, vidíš, vidíš to ako, ako, ako by taký opačný pol. E, poviem, e, lebo už teda e, naozaj už není často rozoberať. E, František, papež František sa pokusil o taký e, iný výklad. No e, ktorý ale ku podivu s tým originálom sa až tak veľmi nebije. On, e, keď teda hovoríme, že neuvoďte nás alebo neuvede nás do pokušení, do pokušenia, tak e, on to, a neviem, či sa to aj dokonca katolíci nezačali niektorí modliť, neviem ako, teda neviem ako to je, e, či sa to nejako ujalo, ale on teda hovoril, že chráň nás, teda teraz to hovorím opisnou formou, presne, e, že chráň nás, aby sme sa nedostali do pôsobnosti zlého, teda diabla neuvoď nás do pokušenia. Lebo vieš, tá záverečná prozba je potom, ale zbav nás zlého a to je teda tam samozrejme e, ja sa kloním teda k tomu výkladu, že ten zlý je s veľkým z, malým z, vieš. No, tak e, Takže to len, aby... si, áno, áno. Keď už teda sa bavíme, áno, teda, áno, keď sme túto tému teda takto na, na, e, nakúsli, takže e, to je... A to už tak, vieš, keď sa nad tým zamyslíš, tak e, znie to inak a a ponúka to aj, aj iné akoby pohľady, e, že, že neuvoď nás do pokušenia, ale že nedovoľ, aby sme sa dostali do pôsobnosti alebo do sféry vplyvu toho zlá. No, a ja by som zase dodal, že ak hovoríme o morálke, etike, a ak hovoríme o cnostiach versus nerestiach, tak hovoríme o dobre a zle zrazu, že? A to dobro a zlo si teraz všimni, že, že dobré a zlé, ale ja s to starozákonov rečou, že poznanie dobrého a zlého, Áno. tak to vlastne nedokážu zvieratá. Oni u zvierat nemáš e, kategóriu morálky, lebo keď zviera robí to svoje zvieracie, tak to robí všetko, aby prežilo. Vieš, že, že keď loví, tak loví, aby sa nažralo a uloví toľko, aby sa nažralo. Nebude teraz, nevykinoží všetko, len spasie. E, proste... E, za... Čo sme schopní my, samozrejme. Čo sme schopní my. Vieš? Zviera sa rozzúri a tú zúrivosť v istom zmysle potrebuje práve na to, aby mohlo loviť. Ale nebude nenávidieť e, tak ako človek, že že v myšlienkach si stále generuje mhm. tú zúrivosť na niekoho, vieš, tú zúrivosť má len v tej situácii konkrétnej a keď tá pominie, tak skončí tá zúrivosť. Ale nenávisť, to ti ide stále. To ti ide ako taký program. Stále sa ti to pripomína. čiže tu máš akoby zrazu tú kategóriu, že to myslenie, ako, ako ti príde a, a čo je vlastne teda ako ten, tá duchovná kategória. A keď ti vstúpi, že, že, že máš toho človeka, tak, tak to, tie emócie, tak ako to prenikne, tie emócie, tak ti vznikajú teda práve morálne na jednej strane, kde nemáš ten egoizmus, s tými amorálnymi emóciami, kde práve sa človek nevie zbaviť toho egoizmu a naviac ale regreduje smerom späť akoby ku zvieraťu, ale k takému horšiemu zvieraťu, k takému inteligentnému. Čiže na tej nenávisti to poviem, že, že keď, keď to zviera je len zúrive, tak je zúrive. Ono není zúrive z presvedčenia. Nie? Ale človek je, môže byť zúrivý z presvedčenia, že on vlastne nenávidí, lebo je lebo má takú sadu tých myšlienok, ktoré si zobral za svoje, a toho potom ťahá just dole a je horší ako to zviera. A toto si musíme povedať, že pri tom posvedcovaní toho mena vlastne ty ideš akoby hore, ale keď, keď to neurobiš dobre, to egoizmu sa nezbavíš, tak ideš ku zlému a ideš vlastne ku kategóriu naozaj zlého a, a, a ešte horšieho ako zvieracie. Mm -hmm. Toto by som rád tiež ako by doplnil, že, že prečo morálne emócie sú už iná kategória ako sociálne, lebo keď máš mláďa a teraz ono, ono miluje tú svoju matku, alebo, alebo mat, samica matka miluje to svoje mláďa, tak je to tak to není o kategórii, že dobro a zlo, ona myslí na neho v zmysle, že ho prežíva, chráni si ho a tak, ale keď ti tam do toho vstúpi to myšlenkové, tak zrazu zo sociálnej emócie môžeš mať naozaj, že máš závisť, nenávisť, e, e, žiarlivosť a také, vieš, že niečo, čo, čo, do čoho ti ten ľudský duch vstúpi a on sa tam zamotá, zapriahne a vzniká väčšie, vlastne je to horšie ako, ako u toho zvieraťa. Mm-hmm. No, dobre. No. Dobre. dobre, e, čas nám vlastne uplynul. Takže sme to nejako tak e, skomergovali. No tak, Michal, tak si necháme teda to na budúce, pochopiteľne. Na budúce by malo byť, e, sme sa dohodli, že tak pred Vianocami, tuším týždeň pred Vianocami to bude. Áno, vieš čo, ja už teda po 15, e, do 15. E, decembra mám teda taký ten čas už e, zadaný, ale po 15. Ja som ti to tam eh, nadiktoval vtedy, že... Eh, nejaký že termín si... Ale viem, že to už bolo tak, taký do, ako termín dobrý. To už, Neviem, bolo, no, musím... to už bolo po 15. Po 15. To bolo eh, po 15. No. Dobre, čiže my sa zase prihlásime. V tomto momente sa teda lúči Michal Zajden, emeritný farár tak všetkým prajem e, dobrú noc. A... Á, vieš, čo sme neurobili? Modlitbu, čo? Modlitbu, modlitbu. <laughs> Nesme, no, no, zabudnúť ešte. Ale ešte. tak sa rozlúčime, pomodlíme sa, môžeme aj takto skončiť, keď dobre, už si dobre. začal lúčiť. Tak ja sa tiež samozrejme lúčim, pozdravujem posluchačov, zvlášť teda tých do, budúc- do budúcnosti a pozdravujem aj teda Borisa a Petra do Bansko-Bystrického štúdia. Oče nebeský, tak ti ďakujeme za tento čas, za túto možnosť slobodne sa rozprávať o tej naj, najkrajšej modlitbe, ktorú si nás naučil. A tak ťa prosím teda o požehnanie e, tohto slova. Prosím ťa, aby e, si posvedcoval svoje meno medzi nami, aby sme sa ho učili nielen rešpektovať, ale príjmať e, so, všetkými, so všetkým tým, čo k tomu náleží a patrí. E, ďakujem ti aj za slobodný vysielač, že tento priestor tu máme a tak e, žehnaj aj našim priateľom Borisovi aj Petrovi, aby sa im darilo, aby, aby e, dokázali tiež bojovať tie boje, ktoré asi bojujú a ktoré tiež nie sú vždy jednoduché a ľahké. A tak ťa prosím teda, aby si ochraňoval aj e, náš národ, aby si vedel aj nad týmto chaotickým a nepokojným svetom a aby si ty konal, aby dostávali tí, ktorí to potrebujú rozum a aby si prinášal mier a pokoj tomuto svetu. Amen. A s tým sa teda lúčime. Do počutia.